Honnan ismersz meg egy királyt? Uh, how can you recognize a king? Hogyha van egy nagy tömeg, honnan tudod meg, hogy ki a király közülük? If there is a big crowd, how do you recognize the king? Nem annyira nehéz, mert a királyok általában máshogy öltöznek, mint a nem királyok. It's not uh, it's not too hard because kings usually dress in a different way than the ordinary. Általában van korona a fejükön. Usually they have a crown uh, on their heads. Van egy jog arra kezükben. And a ruler, ruler staff. Ezt mindenki észreveszi. And everyone recognizes. Ha nem öltöznek másképp, akkor is tudjuk, hogy kik ők, mert őket máshogy köszöntik az emberek. If they don't uh, dress differently, still we recognize them because people greet them di differently. Az emberek fejet hajtanak a királyok előtt. People bow their heads before the kings. Úgy, hogy üdvözlégy királyunk. And they say that uh, uh, the, well, no. Nem olyan nehéz fölismerni egy királyt. Ebben a fejezetben arról olvasunk, hogy Jézus egy király. In this chapter we read that Jesus is a king. De azt is látjuk, hogy nem ismerték fel. But we also see that he wasn't recognized. Olvassuk az első három igeverset. We read the first three verses. Amikor Pilátus elvitte Jézust, és meg Pilátus elvitte Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak a fej, és fejére tették, és biborúát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták, üdvözlégy zsidó királya, és arcul ütötték. So then Pilate took Jesus and scourged him. And uh, the soldiers twisted a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. Then they said, Hail, King of the Jews! and they struck him uh, with their hand. Jézus letartóztatták és elvitték a főpapnak a palotájába, majd a Pilátusi palotába. Jesus was arrested and then he was taken to the house of the high priest and then to Pilate. És Pilátusnál a katonák gúnyoltak Jézussal. And at Pilate uh, the uh, uh soldiers were mocking Jesus. Az a hír járta Jézusról, hogy ő a zsidók királya. There was a news about Uh, uh, Jesus that uh, he is the king of the Jews. És a római katonák előszeretettel gúnyolták Jézust ezzel. And uh, the, uh, the Roman soldiers like to mock him with this. Mind, mindazt a dolgot, amiről fölismerhetünk egy királyt, ezt ők uh, Jézusra helyezték. They put on Jesus all the things that uh, are features of a king. Egy tövis uh, ágból koronát formáltak és rátették a fejére they twisted a crown of thorns and they put it on his head. Egy királyi koronát. A, a, a, a crown for a king. Ráadtak egy bíborruhát, amit csak a királyok viseltek. They put on him a purple robe uh, that only uh, the kings wore. És úgy köszöntötték hogy üdvözlégy zsidók királya. And they said to him that, Hail King of the Jews. Kezébe adtak egy jogart, amivel az uralkodásnak a képe volt. They gave him a, a ruler staff that was a picture of um, a king um, ruling. És mindezt azért tették, hogy mert elismerték Jézust királyuknak. And did they do these things because they recognized him as king? Gúnyolták őt they were mocking him. őt. They uh, struck him with their Kitépték a szakállát. And they uh, uh, tore out his beard. Rajta volt mindez a képe annak, hogy milyen egy király, és ők nem ismerték föl, hogy ő a király. He, he had all the things on him uh, which are features of a king, but they still didn't recognize Jézusnak meg volt a bizonyságtétele, hogy ő a király. Jesus had his testimony that he is king. Az összes szimbólum ott volt. And there were all the symbols. És nem ismerték fel. But still they didn't recognize him. Nem volt Jézusnak tekintélye az ő életükben. Jesus didn't have authority in their life. Az ő, ezeknek a katonáknak Jézus nem volt a királyuk. Jesus was not the king of these soldiers. Ez nekünk is egy veszély. And uh, this is uh, a warning. There is a warning for us. ez kihívás jelent minden mindannyiunknak, minden kereszténynek. And uh, it is a challenge for every Christian. Hogy nem ismerjük el Jézus tekintélyét az életünkben. That we don't uh, uh, recognize or uh, acknowledge the authority of Jesus in our life. Hogy persze a szavainkkal éneklünk arról, hogy Jézus te vagy az Úr, és elismerjük az ő tekintélyét a szavainkkal, de az életünkben nem azt tesszük. Of course, we acknowledge Him uh, with our words, but we didn't do it uh, uh, with our action, or it is not in our actions. Ő a király. He is the king. És ő uralkodik. And he reigns. Ő az uraknak ura és királyoknak királya. He is the king of kings and the lord of lords. Azt írja Máté evangélium, hogy minden hatalom neki adatott. In Matthew we read that every authority was given to him. Minden térd előtte fog meghajolni. Every knee will bow before him. Ő a király. He is the king. Te felismered őt királyként? Do you uh, recognize him as king? Te meghajtod a térdedet előtte. Do you bow your knee before him? Ezek a katonák egy, ők maguk formáltak egy koronát, és azt tették Jézus fejére. The soldiers themselves uh, made a crown and put it on uh, Jesus. De Jézusnak nem kellett, hogy emberek tegyék királyá. But Jesus uh, didn't need to be uh, um, uh, called as king by man. Nem kellett egy korona az embertől, hogy király legyen. He didn't need a crown from man in order to be a king. Ez is veszélyt jelent számunkra, hogy emberektől fogadjunk el dicsőséget, és nem Istentől. There's uh, also a warning that we should uh, receive uh, dicsőséget we should receive glory from God and not from man. Olvassuk tovább a fejezetet a 4-től a 7. igeversig. Let's read from uh, verse 4 till verse 7. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk. Íme, kihozom őt nektek, tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk. Íme az ember. Amint meglátták Jézust, a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak. Feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig azt mondta nekik, vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Ebben a párige versben többször is elhangzik egy kifejezés, ami kulcsa ennek a fejezetnek in these uh, verses, is an expression which is uh, a key expression uh, of this chapter. Íme kihozom őt nektek. Uh, Negyedik igazás. In verse 4, Behold, I am bringing him out to you. Íme az ember. Behold the man. Mit jelent ez az íme? What does this uh, behold mean? Ez egy felhívó szó, valakinek a figyelmét hívja fel valamire, hogy lássa meg, ami előtte van. Íme it is a word that calls uh, other people attention to something that behold. Pilátus odaállítja eléjük Jézus, és azt állítja, hogy íme az, akit ti bűnösnek mondotok, és én nem találok benne bűnt. Uh, Pilate uh, uh, uh brought Jesus out and he was standing there and uh, he told uh, the people that behold the man in whom I don't find anything. Milyen ellentmondásos ez, hiszen ő volt az, aki megkorbácsoltatta Jézust. It is so controversial because he was the one who scourged him. És odaállítja eléjük Jézust, és mondja, hogy íme az ember. And uh, Jesus stands before them, and Pilate says that, behold the man. Pilátus próbált az emberek szánalmára építeni. Pilate was trying to build upon the pity of man. Pilátus nem akarta, hogy Jézus meghalljon. And uh, Pilate didn't want Jesus to die. Lát, tudta, hogy ártatlan. Because he knew he, he was innocent. És megkorbácsoltatta, hogy hát ha ez kiengeszteli a zsidók haragját. And he scourged him, hoping that this will uh, satisfy the Jews. Hát ha megúszta ennek az ártatlan embernek, a, hogy a vére terhelje őt hoping that he will uh, uh, flee from uh, the, the blood of this innocent man. Egy, a római katonákat, a római polgárokat sosem korbácsolták meg, mert ez egy annyira kegyetlen eszköz volt. Roman citizens were never scourged because it was a very brutal uh, thing. Vallatáskor és kivégzések előtt viszont megkorbácsolták az elítélteket. but before uh, the, uh, the interrogation, interrogation uh, people were scourged. And they were scourged even before execution. azt mondja, hogy íme az ember And Pilate says, Behold the man. És Jézus vérben úszik a veréstől, a tövis koronától a fején. And Jesus is in blood because of uh, the, uh, the scorching and uh, because of the uh, uh, thorn crown. Pilátus azt mondja, itt van a ti királyotok. Ő az, akit ti királyotoknak mondtok. And Pilate says that, Behold the man, he is your king. Összevertem véresen. Uh, beaten up in blood. Bármennyire is szánakozóan mondta ezt Pilátus, ez egy, ez egy igaz állítás volt. Íme az ember. Even though Pilate said these words in, in pity, uh, these were uh, these, these yes. words were true. Ő az ember. He is the man. Ő a példa. And he is the example. Bárki, aki keresi, egy példaképet keres magának az életben, Jézus az. If, uh, if anyone uh, is looking for an example or uh, to follow in their lives, uh, Jesus is the one. Íme az ember. Behold the man. És erre a tömeg azt kiáltja, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. And the crowd shouted that uh, crucify him. Semmi szánalom. No pity. Milyen mély a gyűlölet az emberben. Uh, hatred was so deep. Mennyire vágytak a főpapok, hogy ez az ember meghalljon Jézus. Uh, the high priest uh, were uh, desiring so much that Jesus would die. Az ember gonoszsága nagy. Uh, the wickedness of man is great. De mennyire hálásak lehetünk Istennek, hogy Isten szeretete nagyobb annál. But we can so we can be so thankful that uh, uh, God's love is even greater. Hogy Isten ezekért a gonosz emberekért a fiát adta. That uh, God gave his son for these wicked people. Isten ezekért a gonosz emberekért is az életét adta and God gave his son for these uh, wicked people. Pilátus próbált kiutat találni, de nem sikerült. Uh, Pilate was trying to find a way out, but he didn't manage. És az emberek egy rossz döntést hoztak. And uh, the people uh, made a, uh, a wrong decision. Isten báránya helyett egy rablót választottak, Barabást. They chose uh, a, a, a robber instead of the Lamb of God. Történt már egy ilyen választás, ami eldöntötte az ember sorsát. Még az egészen a könyvnek az elején olvasunk erről. There was a choice that uh, took place in the beginning uh, of this. Az édenkertben olvasunk arról, hogy Ádám és Éva evett a tudásnak a fájáról. Uh, we read that in the Garden of Eden, uh, Adam and Eve ate from the uh, the tree of knowledge. Miért nem az élet fájáról evett inkább? Why didn't they eat from the tree of life? Ők a tudás fáját választották, rossz döntés volt. They chose the tree of knowledge, and it was a bad decision. Itt a főpapok nem a messiást választják. Here the high priests do not choose the, uh, the uh, Messiah. Ők a törvényt választják. They chose the law. Ez egy rossz döntés. This is a bad decision. Pilátus háromszor mondja ki, hogy én ezt az embert nem találom bűnösnek. Pilate says three times that I don't uh, find any sin in him. Én nem találom őt bűnösnek. Uh, I, I find no fault in him. És utána elhangzik egy olyan vád, ami miatt Jézus igazából Pilátus előtt áll. Ez, ez az oka annak. And then there's uh, uh, the accusation why Jesus is standing uh, in front of Pilate. Hetedik vers, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Verse 7. We have a law, and according to our law he ought to die, because he made himself the son of God. Ez volt a vád. This was the accusation. Emiatt állt Jézus. That's why Jesus was tempted. Nem amiatt, hogy a zsidó királyának vallotta magát, hanem Isten fiának. Not because he claimed that he is the king of the Jews, but because he said that he is the son of God. És amikor megkérdezték, hogy te vagy az Isten fia, ő azt mondta, hogy igen. And when he, when he was asked, are you the son of God, he said yes. És a zsidók meg akarták ezért ölni. And the Jews wanted to kill him because of this. Uh, C.S. Lewis mondott erről egy elég bölcs gondolatot. C.S. Lewis had a wise comment. Azt mondta, hogy minden embernek három uh, választási lehetősége van. He said that every man has, uh, have, uh, three choice. Vagy azt tartja Jézusról, hogy bolond, és nem tudja, hogy mit beszél. they either say that Jesus is a fool and he doesn't know what he's Vagy talking about. Jézus egy hazug volt, aki hazug állításokat mondott. Or Jesus was a liar who, who lied all the time? Vagy Jézus igaz volt, és az volt, akinek mondta magát? Or Jesus was a, a true man, and he, he really, he was what he said he was. Ez a három lehetősége van minden embernek, hogy e közül választhat. Uh, uh, here are these three choices, and everyone can uh, choose among these. Szerinted Jézus bolond volt? Uh, do you think that Jesus was a fool? Nem úgy tűnik, elég logikusan cselekedett, elég logikus dolgokat mondott. És ami az ő válaszai után a főpapok nem tudtak mit mondani. No, because he was acting logically and uh, the high priest couldn't really answer after he, he said something. Szerinted Jézus hazug volt? Do you think Jesus was a liar? Ha valaki hazudik, akkor hogyha emiatt meg kéne halnia, nem hiszem, hogy azt választja, hogy tovább hazudik, hanem az életet választja. If someone is lying and uh, he has to die because of this, I don't think that he would die uh, if he really lies, but he would uh, choose a life instead and stop lying. Mi a harmadik lehetőség, hogy Jézus igaz volt? What is the uh, third choice? Uh, that Jesus was uh, a true man. Mindaz volt, akinek ő mondta magát. And he was what he said. Hogy ő a megígért messiás that he is the promised Messiah. Hogy ő ad életet, örök életet. And he gives eternal life. Hogy ő azért küldetett el, hogy mi uh, tiszták lehessünk az ő halálán keresztül. That he was sent so that we could be clean by his death. Választhatsz a három közül. You can choose among these three. Pilátus, amikor meghallotta ezt a vádat, akkor nagy félelem szállta meg. When Pilate heard this accusation, he was filled with Nyolcadik igevers, amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Therefore when Pilate heard that saying, he was uh, the more afraid. Jézus már, kor, bocsánat, Pilátus már korábban is félt. Ebből kiderül, ebből a mondatból. Uh, Pilate was afraid uh, before. That's what uh, this verse tells. Tudta Jézusról, hogy ártatlan. Tudta róla, hogy ő nem csak egy ember. He knew that Jesus was innocent and he was not only a man. De jobban félt Pilátus az emberektől, mint Istentől. But Pilate uh, uh, uh, fear man more than God. Pilátus szembesült ezzel a helyzettel, hogy itt van előtte egy ártatlan ember, akit meg akarnak ölni. Pilate saw that here's an innocent man and uh, they want to kill him. És ő meg próbál megszabadulni ettől a helyzettől, visszaküldi Heródesnek Jézust and he's trying to flee from this situation, and he sends Jesus to Herod. Miután egy szót nem szól Jézus Herodeshez, Herodes visszaküldi őt Pilátushoz. And after uh, uh, Jesus being silent in front of Herod, Herod sends him back to Pilate. Nem kerülheti el Pilátus ezt a helyzetet. Pilate cannot flee from this situation. Még Pilátus felesége is szól neki, hogy te ez egy ártatlan ember, és rosszat álmodtam miatt, a küzdöttem éjjel, ne ne ítéld előtt. Even his wife tells him that I uh, that this man is innocent and I had a, a, a bad dream of him and I was struggling during the night. Pilátus fél. Pilate is afraid. Az emberektől. He is afraid of men. Ez egy olyan dolog, hogyha van bennünk félelem az emberekkel kapcsolatban, hogyha embereket félünk, akkor az rossz döntésekhez fog vezetni if there is a fear of man in us, uh, then it will lead to bad decisions. Van egy helyes félelem, ami viszont csak uh, helyet kéne, hogy kapjon az életünkben. And there is a, a, righteous or a, a good fear that uh, should take place. Az igen azt mondja nekünk, hogy helyes félni Istent. The word tells us that it is right to fear God. Mert aki féli Istent, az, az igazán bölcs. A bölcsesség kezdete az Isten félelme because whoever fears God is, is wise, because the fear of the Lord is the beginning of Vagy a zsidók 12.28-ban azt olvassuk. Zsidók 12.28. And in Hebrews 12, uh, verse 28. Mindig a férfiak miatt mondom el kétszer, mert ők nem tudják a számokat megjegyezni. I, I repeat these uh, verses because of the men, because cannot, they cannot Zsidók 12.28. Hebrews 12, uh, 28. Akik te, ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we, by which we may serve God. Hát uh, acceptably with reverence and godly fear. Helye van az életünkben ennek a fajta félelemnek this kind of fear has a place in our life. Mert Isten nem csak a barátunk, hanem a királyunk is. Because God is not only our friend, but he is our king also. Föltesz egy kérdést Pilátus Jézusnak. And Pilate asks, asks a question from Jesus. 9-es igevers. Verse 9. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. And went went again into the uh, praetorium and said to Jesus, Where are you from? But Jesus gave him no answer. Miért nem válaszol neki Jézus? Why didn't Jesus answer? Pilátus most elkezd félni, és talán nyitott a szíve. Pilate uh, started to uh, uh, be afraid, and maybe his heart will be open. Jézus nem válaszol neki. Jesus doesn't answer. Tudjátok, ebben van egy alapigasság, amit ha mindannyian megértünk there is a, a principal truth in this, and it, it is good if we remember it. Jézus nem mutat nekünk újabb részt az igazságból, hogyha a szerint nem cselekszünk, amit már tudunk az igazságból. Uh, Jesus will not show uh, a new part of truth if we don't act upon uh, what we already know. Hogyha te ismeredsz dolgokat, és Isten szólt hozzád, hogy ezeket uh, szeretném, hogy az életedbe legyen, de te nem teszed, akkor nem fog további újabb dolgokat mutatni neked. If Jesus already uh, showed you things, but you don't act upon those things, he will not show you new things. Pilátus már erre a kérdésre válaszolt. Vagy bocsánat, Pilátus már feltett egy hasonló kérdést, és arra Jézus válaszolt. Pilate already asked a similar question, and Jesus answered that question. Az én országom nem e világból való. My kingdom is not of this world. Jézus csendben maradt. Jesus uh, remained silent. Ez egy beteljesült profécia volt. This, is, uh, this was a prophecy that was Ézsaiás írt arról, hogy, hogy a bárány az nem szólal meg, miközben a gyapját nyírják. Isaiah told that the lamb doesn't say anything while he is uh, um, shaved. Jézus csendben maradt, ő volt Isten báránya. Jesus kept silent and he was the Lamb of God. Jézusnak nem volt kényszere, hogy bizonyítsa, hogy ki volt ő. Jesus uh, didn't need to prove who he was. Nem kellett bebizonyítani a Pilátusnak, hogy látja, én vagyok a zsidó királya, még mindig nem hiszed el. And he didn't need to prove that, hey, I am the king of the Jews, can, cannot you see? Jézus tudta, hogy ő kicsoda. Jesus knew who he was. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy te, mint keresztény, megtanult, hogy kicsoda vagy te Krisztusban it's very important for you as Christian to know who you are in Christ. Hogy Isten minek mond téged a Bibliában. And uh, uh, what God calls you in His Word. És ebben biztonságod legyen. Uh, so that you would have safety. Hogy tudd, hogy kicsoda vagy te. Uh, knowing who you are. Amikor meghaltál a régi énnek, kaptál egy új személyazonosságot. De kicsoda ez az új When ember. you died for your old self, Uh, you, you received a new identity. But who is this new man? Most uh, legutóbb csütörtökön beszélt nekünk a Jared arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. On, on Thursday, Jared told us that we are the children of God. És a Jared mondja, akkor úgy van. And if he says so, then, then it's true. Ezt a Bibliából olvasjuk, Isten gyermekei vagyunk. We read it in the Bible that we are the children of God. De Isten igé elmondja, hogy még szentek is vagyunk, ha Krisztusban vagyunk. But his word also tells us that we are holy nincs, if we are in Christ. Nincs vád ellenünk. There is no accusation against us. Ezek annyira fontos állítások, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kicsodák vagyunk mi ő benne. These are very important things, and we need to know who we are in him. Tehát, hogy amikor halljuk a hazugságot, a világ vagy a sátán hazudik nekünk, akkor tudjuk, hogy mi az igazság. And if we hear the lies of the world and of Satan, then we would know who we are. Pilátus félt az emberektől. Pilate was afraid of men. És ez a félelem, ez megkötözöttséget eredményezett. Nem tud dönteni. And uh, this uh, fear was resulted in a uh, bondage. Félt a császártól, és félt attól, hogy lázadást tör ki Jeruzsálemben he was afraid of the Caesar, and he was afraid of a rebellion that would take place. És ez a félelem nagyon érdekes, amikor az ember fél, az nagyon gyakran keveredik haraggal. Indulatos lesz ez az ember, aki fél. And it, it is interesting because if someone is afraid, then that person is often aggressive as well. And these things, these two things are mixed. Pilátus így válaszol Jézusnak. Pilate answers. Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítselek? Then Pilate said to him, Are you not speaking to me? Do you not know that I have power to crucify you and power to uh, release you? Félelem és harag keveredik Pilátusban. Uh, fear and uh, uh, anger uh, is are mixed in Pilate. És Pilátus emlékezteti Jézust, hogy hát nekem hatalmam van feletted. And Pilate reminds Jesus that I have power over you. Pilátus pontosan a saját gyengeségét mutatja meg Jézusnak. And uh, Pilate shows his own weakness to Jesus. Hogyha valóban lett volna hatalma Jézus szabadon bocsájtani, akkor miért nem bocsájtotta szabadon? If he really had power over Jesus, why didn't he let him go? De az az érdekes, hogy Jézus nem vitatkozik Pilátussal. It's interesting because Jesus doesn't uh, argue with Pilate. Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Jesus answered, You could have no power at all against me unless it had been given you from above. Therefore the one who delivered me to you has the greater sin. Pilátus, minden hatalmad, amit van, Istentől van. Pilate, all, all, all of your power is from God. Mindannyian alárendeltek vagyunk Isten hatalmának. We are all uh, submitted to the power of God. Pilátusban félelem volt. There was fear in Pilate. Előfordul bennünk is, hogy félelem van. It happens to us that we are afraid. Hogy félünk emberektől is, az is elő szokott fordulni. That we are afraid of man. Megijedünk, mert valakinek hatalma van. We, we we are afraid because someone has power. Emlékezzetek erre, hogy minden hatalom Istentől adatik. Eh, but remember that every power uh, is given by God. Mindenkinek van egy felettese. Everyone has a boss. A legfelső embernek is van egy felettese Isten. Even the boss of boss has a boss. És nekünk, számunkra, keresztényeknek Isten azt mondja az igében, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. And for us Christians, uh, God says that uh, perfect love casts out all fear. Isten teljes hatalmával úgy dönt, hogy szeret minket. Uh, God, uh, with all his power, decides that uh, he will love us. Nem tudnánk erre egy okot találni bennünk. Miért szeret minket Isten? We cannot find a reason find a reason why would God love us. Ez olyan felfrissítő, hogy Isten azért szeret, mert úgy döntött, hogy szeret minket and it is so re so refreshing to know that uh, God decided to love us. A rajtunk kívülálló okok miatt. Uh, for reasons that are not uh, in us. Or Spontán szeret. Spontaneously. Ebben nem tudod megakadályozni őt. You cannot uh, stop him in doing. Nem tudod meghiúsítani ebben. You you cannot Uh, Pilátus manőverezni próbál az emberek és Isten között. Uh, uh Pilate is trying to um, move between, move uh, man and God. Próbálja menteni Jézust. And he's trying to um, uh, defend Jesus. És próbál közben a zsidó kedvére is tenni. And on the other hand, he's trying to please the Jews. Próbál hallgatni a saját lelki ismeretére, próbál hallgatni a feleségére, ami mindig jó he's trying to listen to his own conscience and he's also trying to listen to his wife, which is always a good thing. De közben menti az állását, menti a, a saját nyakát. But in the same time, he, he tries to uh, save his own life and his uh, job. De látjuk, hogy egyiket sem fogja tudni megtenni. But we will see that he will not manage to do any of Nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak. Because we cannot serve two masters. Nem lehet egyszerre Istenünk Jézus, és nem lehet az, a világ is az Istenünk. Because we cannot have Jesus as our God and the world as our God. Mert vagy az egyikhez ragaszkodunk, és a másikat gyűlöljük, vagy a másikhoz ragaszkodunk, és az egyiket gyűlöljük. Because we either love one of uh, them and hate the other, or vice versa. Igazából én úgy látom, hogy ez a per, ez nem Jézusról szól, hanem Pilátusról. I think this um, This whole thing is not really about Jesus, but about Pilate. Nem Jézus áll itt a per középpontjában, hanem Pilátus. Because not Jesus is in the center here, but rather Pilate. Mert Pilátus lehetne bármelyikünk itt ebben a történetben. Because Pilate can be uh, any of us. Amikor elérkezett a döntés pillanata, Pilátus kért egy tálvizet, hogy hozzanak neki. When the moment of decision came, Pilate asked for a bowl of water. És megmosta a kezét az emberek előtt, hogy mondván, hogy engem felelősség nem terhel, én nem döntök. And he washed his hands, saying that there is no responsibility on me, I am not the one who decides. Pilátus idején már két lázadás is kitört Jeruzsálemben. At the time of Pilate, there were two uh, uh, rebellion uh, that broke out in Jerusalem. A rómaiak úgy vallották, hogy érdemes megtartani a tiszteletet a helyi vallások iránt, hogy az emberek ne lázadjanak fel. The Romans thought that it is a wise thing to uh, to honor the religion of uh, the local people because then they would not rebel. És a zsidók törvény elmondta, hogy ne legyen más istened az Úron kívül. And the law of the Jews uh, told that you shall not have other gods before uh, uh, God. De amikor megérkezett Pilátus Rómából, hozta a Cézárnak a szobrát magával. But when Pilate arrived and he brought the sculpture of Caesar with him, akkor az emberek fölázadtak. Then uh, the people rebelled. És addig nem nyugodtak le, amíg Pilátus el nem távolította ezt a szobrot. And they, they didn't calm down until Pilate took away that statue. A második lázadás akkor tört ki, amikor Cézár képe felkerült Heródes palotájára the second uh, uh, rebellion broke out when the picture of uh, Caesar Herodes palotájára került. was put on the, the palace of Herod. Maga Cézár mondta ezt Pilátusnak, hogy vedd le inkább, csak legyen béke Jeruzsálemmel. Caesar told Pilate to take away that picture so that there would be peace. Pilátus állása veszélyben volt, mert itt volt a közelgő újabb lázadás. Uh, the job of Pilate was in danger because an other rebellion was uh, uh, taking place. És az, és a zsidók nagyon raffináltak, tudják ezt pontosan. And uh, the Jews are very uh, smart and they know it. Azt mondják, hogy a vád ellene, hogy Isten fiává teszi magát. Itt van egy újabb bálvány, és te tudod, hogy mit kell tenni a bálványokkal, Pilátus. Uh, they are saying that uh, Uh, uh, the accusation is that he said that he's the uh, uh, son of God and so he's an idol and you know what we should do with an idol. Pilátuson van a nyomás. The pressure is upon Pilate. Ő dönt. He decides. De eltalálják az ő gyenge pontját. But they find his weak point. Hogy ő szereti a világot, és szereti az állását, szereti a, azokat a dolgokat, amik körülveszik that he uh, likes the world, he likes his job and the things that surround him. Utána Pilátus beül a bírói székébe. Then Pilate sits upon his uh, judgment throne. Mm, 12. verstől. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsájtod, nem vagy a császár barátja, akit királyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Akkor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székébe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabatának neveznek. Pilátus beül az ő bírói székébe. So Pilate uh, sat uh, on his uh, judgment seat. És így szól, 14. vers. And he says in four, verse 14. A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak, vidd el, vidd el, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsen meg. A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Pilátus, amikor eh, kihozatja Jézust, ő a bírói székben ül, és így szól, íme a ti királyotok. So when Pilate brought out Jesus, he was sitting in his judgment seat, and he said that, behold the man. Nem azt mondja, hogy íme a mi királyunk, hanem íme a ti királyotok. And he says that, behold your king, and he doesn't say, behold uh, our king. Pilátus döntött. Pilate uh, made a decision. Nem, nem választotta Jézus királyának. He didn't uh, choose uh, Jesus as his king. Beleült a bírói székébe, ahol döntést kellett hoznia. He sat uh, in his judgment seat where he had to make a decision. Ezt, ezt a trónt úgy hívták, hogy Béma. Ez, ennek a széknek a neve, a bírói széknek volt a neve ez. This seat was called uh, the Béma. Nem Béna, Béma. No, yeah. Béma. És a görög tárgyalásokon ebből kettő volt. Egyik volt a vádlónak, és volt egy a védőnek. And there were two of these. Uh, one was for the defender, and uh, the other was for the accuser. Állást kellett foglalni, vagy valaki vádolt, vagy valaki védett. And a decision had to be uh, uh, make whether someone is uh, defending or accusing. De Pilátus semleges próbál maradni, nem akar döntést hozni. But pilot is trying to be neutral, and he doesn't want to make a decision. És pont ezzel hozott döntést, hogy nem hozott döntést. And uh, by not making a decision, he made a decision. Ő a, én azt gondolom, hogy ő a legtragikusabb szereplője az evangéliumoknak, Pilátus. I think that he is the most tragical uh, character of the gospel. Ő látta Jézusról, hogy ártatlan. Ő felismerte, hogy kicsoda, de mégsem választotta őt. He realized that Jesus was innocent and still he didn't choose him mindannyiunknak döntenie kell Jézusra kapcsolatban. All of us have to uh, make a decision uh, uh, concerning Jesus. Hogy mit kezdünk Jézusra? Védjük vagy vádoljuk? What do we do with Jesus? Do we defend him or accuse him? Ő a mi királyunk, vagy csak a többiek, egy más király ő? Is he our king, or is he someone else's king? Pilátus, eljön majd az a nap, amikor Pilátus Jézussal fog szembenézni, de akkor Jézus ür a bírói székben, és nem ő. The day will come when Pilate will face Jesus, but that day Jesus will sit, sit in the judgment seat. Sőt, mindannyian oda fogunk állni Isten ítélőszékelni. And all of us will stand before the judgment seat of God. Nekünk keresztényeknek az nem a vádlás helye lesz, hanem a jutalmazás helye. And for us Christian, Christians, it will not be the place of accusation but uh, the place of uh, uh, reward. Megméri Isten, hogy mi az, ami maradandó, mi az, amit a királyságért tettünk, és megjutalmaz érte. Jesus will uh, show us what we have done uh, for his kingdom, and he will reward, reward us for those things. De akik elutasították Jézust, azért a tettükért fognak felelni. But uh, uh, those who uh, rejected Christ will have to um, stand there and um, take responsibility. Azt mondja neki Pilátusnak Jézus, hogy aki átadott engem, annak nagyobb a bűne. Jesus uh, told Pilate that um, uh, the one who delivered me to you has the greater sin. Van különbség bűnök között? Van kisebb meg nagyobb bűn? Is there, uh, can we make a distinguish, can we distinguish sins? Hát, én azt gondolom, hogy nincs. A Róma 3.23 mondja, hogy minden ember vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Mindenki vétkezett. I think there is no distinction because of Romans 3.23, which Itt? says that all of, all of them have sinned. Itt arra utal Jézus, hogy a főpapok Jézusnak nagyobb volt a felelőssége, mert több volt az ismeretük. Ők pontosan tudták, hogy Jézus az összes proféciát betöltötte. Ő volt a megígért messiás. Here Jesus uh, tells that uh, the high priest had the greater responsibility because they had the greater knowledge of the coming Messiah and about the prophecy. Amikor Isten ítélőszék elé kell állnia valakinek, aki bűnös, egy bűnét kérik tőle számon when someone uh, has to stand before the judgment seat of God, only uh, one sin uh, will be uh, test. Isten elutasítását, hogy nem fogadta el Jézust a megváltójának. The rejection of uh, Christ that he didn't receive him as his Ha valaki elfogadja Jézus megváltójának az összes bűnért <laughs> eltöröltetik, ez a lista, és nem kell érte felelnie Isten előtt. megtisztul If someone receives Jesus as his savior, then all of his sins will be um, uh, removed mm. and washed away, and he will not have to uh, uh suffer judgment. for those Pilátus itt szorult helyzetben van. So Pilate here is in a tight situation. Gyorsan ver a szíve Pilátusnak. and his heart beats uh, quickly. Ő Isten fia. He is the son of God. A feleségem álmodott valamit. And my wife had a dream. Ő ártatlan, nem találtam benne bűnt. He is innocent. I didn't find a sin in him. Miért gyűlölik a zsidók ennyire? Why the Jews hate him so much? Mit szól majd ehhez Róma? What Rome will uh, uh answer to this? És ebből a szorult helyzetből Pilátus úgy jön ki, hogy íme a ti királyotok. And Pilate solved this situation by saying, uh, Behold your king. Én azt gondolom, hogy mindannyian találjuk magunkat szorult helyzetben. I think all of us uh, find ourselves in a situation like Néha az élet nagyon megszorít minket. Uh, uh, sometimes life really uh, uh, smashes us or puts us. És látunk erre egy példát most is, Pilátusban, és láttunk egy példát erre korábban Péterben, hogy hogy reagálnak nyomás alatt. And we see how uh, we saw how Peter was reacting when he was under pressure, and now we see Pilate how he reacts. Én azt gondolom, hogy a legjobb reakció, ha mi azt mondjuk, hogy ő a mi királyunk, nyomás alatt. Ő a mi királyunk. I think the best reaction when we are under pressure is to say that he is our king. Ő az én királyom. He is my king. Elhangzanak az utolsó szavak a zsidóktól. The last, last words uh, are said. Nem királyunk van, hanem császárunk. Uh, and the Jews say that uh, we don't have a king, but Caesar. A Lukás 19-ben Jézus mond egy példázatot arról, hogy hogy történt az elutasítás. Mondják, hogy nem akarjuk, hogy ez uralkodjon felettünk. in Luke 19, Jesus tells a parable about this rejection. And there the people say that I don't want, I don't, we don't want him to be our king. Nem akarom, hogy Jézus uralkodjon felettem. I don't want Jesus to uh, rule over me. Emberileg ez a legnagyobb tragédia, ami a világon történt. I think this is the greatest tragedy that happened in the world. Isten oldaláról ez egy beteljesült profécia. Isten tökéletes akarata volt, hogy Jézus a keresztre menjen. Uh, in, in God's point of view, this was a fulfilled prophecy that uh, Jesus was go to, would go to the cross. Izrael um, sorozatban elutasította Istent. Uh, uh, Israel rejected God in a row. Az 1 Samuel 8-ban olvassuk, hogy hogy utasították el az atyát, amikor királyt kértek maguknak Saul képében. In 1 Samuel 8 we read how they rejected God when they asked for a king. Most arról olvasunk, hogy hogy utasítják el a fiút, és választják Barabást. Now we read how they reject uh, the son and they choose Barabbas. És még ma is elutasítják Isten szent lelkét, és nem térnek meg. And even today uh, they reject uh, the, uh, the Spirit of God, and they don't repent. De Isten igéje elmondja nekünk, hogy lesz majd egy nap. But the word of God tells us that there will be a day. Amikor megnyílik a szemük. When their eyes will be open. Amikor meglátják Jézust, mint a megfeszítettet. When they will see Jesus as the crucified. Meglátják, hogy az egyik testvérük kapta a sebüket helyettük. And they will see that one of their brothers uh, uh, uh, got uh, a wound in their place és hinni fognak, és üdvözülnek. They will believe and they will be saved. Milyen, ez annyira bátorító szerintem, Isten munkája a zsidókkal. It is so encouraging to, to see the work of God uh, among the Az ember sorozatban elutasítja Istent. Uh, a man rejects God in a row. De Isten szeretete keresi az embert. But the love of, love of God seeks man. Nagy a gonoszság az embernek, de Isten szeretete nagyobb annál. Uh, greater is the wickedness of man, but uh, uh, the love of God is even greater. Jézus a te királyod? Is Jesus your king? Ő nem egy olyan király volt, mint a földi királyok. He was not one of the earthly kings. Ő nem gyűjtött szolgákat magának. And he didn't gather slaves around him. Ő akart szolgálni. He wanted to be a slave nem, and serve. Nem hinton járt, hanem gyalog he was uh, not uh, traveling on a carriage, carriage, but he was walking. Nem lakott palotában, mint a királyok. He didn't live in a palace and as the king. Hogyha nem adtak neki helyet, akkor neki nem volt hol lehajtani a fejét. If uh, someone didn't receive him into his home, he didn't have a place to sleep. Íme a te királyod. Behold your king. Ő a te királyod akar lenni. He wants to be your king. Ő el szenvedte mindazt, amit neked kellett volna a védkeidért. He suffered in your place. Szenvedett érted. He suffered for you. Szenvedett értem. And for me. Mindannyian egy döntéshelyzet előtt vagyunk. We are uh, um, we, we, we are to make a decision. Mi is Pilátus helyzetében vagyunk. And we are in a pilot situation. Nem tudjuk kikerülni, hogy válasszunk, hogy ő a mi királyunk, vagy ő elutasítja we cannot flee uh, this uh, decision, whether we choose him or reject him. Mit szeretnél? What do you want? Alárendelni a saját életed neki. Uh, surrender your own life to him. Vagy menteni a bőrödet. Or uh, save your uh, save your yourself. Ha valaki megtartja az életét, az elveszti azt. Uh, if someone keeps his own life, uh, he will lose it. De valaki elveszti a maga életét, ő érte, az megnyeri azt. But if someone loses his life for him, will uh, uh, keep it. Hogyha nem hoztál még döntést, akkor bátorítalak, hogy hozzál, mert lehet, hogy túl késő lesz. If you haven't uh, uh, made a decision, then I encourage you to, to, uh, to make it, because maybe it will be too late. Ő a te királyod is szeretne lenni. He, he wants to be your king. Elfogadhatod őt uradnak és megváltódnak. You can, you can receive him as your Lord and Savior. Íme a királyod. Behold your king. Ő előtte eshetünk térdre. We can bow down before him. Szeretném a Tibi eljátszana még nekünk egy dalt. I would like to ask Tibi to play one more song. És uh, forgasd a szívedben ezt, hogy... Uh, ez a király, aki eljött, ő egy szolgakirály volt. And think about it in your heart that the king who came was a servant king. Hogy a királyot szeretne lenni. And that he wants to be your king. Ura az életednek. Uh, a Lord, the Lord of your life. Hogy szolgáljon. In, or, in order to serve. Hogy átformáljon téged. In order to transform you. Hogy megismerd Isten szeretetét. So that you would know the love of God. És hogy megtisztulj az előző életettől. so that you would be clean uh, from your old life. And the Praise Him.